إنا ظلمنا كما ظلمنا فأصبحت كالصريف فتنادى المصبحين أن على حرسكم إن من بعضهم على بعض الرحمن الرحيم إنا بلوناكم كما بلونا كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مسبقين ayat menika mantesa lajengipun Gusti Allah kawo isine nerangake riwayate tukang kebun tukang sawah sing medit-medit Sakti sos warga medit-medit para panenan dipitane wewane wis arep diunduh diunduh bahasa kudus wis arep unduh-unduhan itu dari dinam iki wawa ana wedo apa sing domaten sisa lah kapan kapan diundur nek ngundur pacar pacar wae jadi ya ono bekel bekel tomoro nggak naik kawanan ketekanan pekel meskin Iku nganti rundingan. Medit ya medit, tapi nganti rundingan. Aja eh, nganti konangan wong pekir meskin. Iki kulau perlu jelasake. Rizki. <coughs> Paringane Allah datang kita. Niku macam-macam sekehe rizki sing diparengake dateng kita niku ana aturane ajaran Islam disebut zakat ajaran Islam disebut zakat mulai sangka harga benda masyarakat ada cakat terus barang dagangan bicara ya ada cakat peternakan wedus kebu sapi bonto ada cakat terus persawahan panganan-panganan sing kanggo wewaregan kaya beras jagung ana cakate. Wawawan ana jagate tapi wawawan khusus kurma lan anggur. Nek kaya jambu kates semangka mboten enten nakene. Tapi nek dini ati dagang ana de dagang. jagat-jagan apa wae sing didadangake carane ngetokake jagat nek wis mulai niat jagat setahun leng arani khawal lan sakni sop utamane sampean jagati tanam tebu. Tebu itu bukan wajib di zakati. Zakat pertanian. Tapi, orang-orang yang nandur tebu di tangan dewa ini bukan enten. Mesti diperjagakan lagi. Ya. Nah, itu wajib eh, zakat dagang. Semangkau pirang-pirang lecat ora bakal dibangan dhewe semangka mesti budal berarti zakat tijarah iki pun hati-hati zakat tijarah nek wis setahun ana sak nesep sing tenten sampean jatet sak nesep kut sak nesep niku ukurane pitan puluh gram puyur limang profitan pitan puluh gram puyur pitan puluh pitu gram tujuh tujuh pitan puluh pitu gram puyur limang profitan nek sampai nyatet sing gampang pitan puluh pitu gram Angger barang dagangan Otara-otara simpenan wesana pengaji Pitung puluh pitu gram Berarti wajib jagat Jagatnya istilahnya wong saiki 2% setengah Istilahnya para piyai Protetang puluh Jadi bagaimana petang puluh juta Jagatnya 1 juta hmm. Lenerangake secara global. Gowetus, ana jakate, sapi, ketu, unta, ya ana jakate. Lah pitek. Pitek net, wahanane pitee, ya ana jakate, tapi rawana pitek suingane ngerak diperdagang ono. Nah, terus termasuk jakat jaganan. ayat yang ngambekulawasa terusnya ini nerangake tukang kebun wong sing diparingi suke pertaniannya suke ape unduh-unduhan rembutan iki ke pasar ijo wae jadi unduhi ben ora konangan wong fakir miskin diniati ngono ya. ikut tangan itu. Padahal setiap rezeki yang diparing ake wong nganti juga juga itu sebagian mesti efektif sebagian gelem ra gelem ana badane wong pacar miskin sepro petang puluh hmm. di mana tata-tata kulit gajah barang dagangan penghasil pecang puluh juta iku sing gajahnya zaman telung puluh songo sing gajahnya kader mes bensak juta itu anggup gampangan nah ini <coughs> nerang ake inna satemene engsun galau <coughs> na hum yoga engsun Rum yang penduduk Mekah. Tak coba, tak uji. Kama adalauna kaya lenguji insun ashabai jannati yang perawang kandueni kebun. Iyaksamu nalekane kesumpah-sumpah sepesing duwe kebun. Raya Sri Munna Sarifri bakal unduh-unduh kita. Ha, entah kuen musbihina kali esuk utuk-utuk. Esuk utuk-utuk, esuk esuk. na unduh-unduhan pasar raya. Jadi rak kurangan pekter mesin. Ini sudah sangat jatuh. Dan rak kurangan pekter mesin. Ya benar cuma ngomong ngono wala ayas tasnun lan orang jaga ke orang maleri. Jadi orang nanggu insya Allah. Nah. Nah. Akhirnya Kata-kata mengkongu bengi alaihen atasnya kepunta ibu napa geni kan mumpeng. Nirwati ta sampai beneran ira, wahum utawi asfad wujan nana imun telah kecetulu. Ngomongannya lah ke nufakatan, bahasa unduh-unduh ya, nufakatan. Ya, ojo mupapat, ojo nganti konangan wong petir. Bila Baru dikani itu keturu. Tengah yang kebun keturu, kebunnya diserang omo geni. Kusi Allah nekakno geni, sing ngobong. Padahal dikikan na ijo-ijo ku, na cara akal. Ya pun kan ra Hmm. Iku syahadan. Sepadat apa? Kemana hmm. kami amat. Amat kami. Istilah orang pun lah. Kekepluk. Cara Arab. Ta'un. Hmm. Cara orang pun lah. Kekepluk. Keni malam. Ah. Wah, bagus sampai. Bagian omong. sangkannya jembet lem lem badan sakit hmm, lari nganggu alat pendatar itu sehangat mereka teles tapi itu jelalah dong omo kendi sakit sakit kusti Allah singgawe sakit hmm. nah barang esok undi-undian jemara, kaas bahat kasarim. Maka jadi otak kebun kasarim, kaya waktu bengi. Sangka kebun, joko sangkate, rina-rina, sermene mes tapi dan kebun itu peteng jejit. Kosong kate. Kosong kate. فأصبحت تسريم Baru saya kudut tangi turu karena sadana jauh Maka undang-undangan Hampir-hampiran yuk Lenung Undang-undangan yuk Ayo Mustihin kali esuk-esuk Ani itu Bukala syurekat ala kharsiku mengatakan tanamanmu Ayo gering sawah, gering kebun Wasterana ing kuncung sarini lamun ana sira kabeh sarini aku kepengen medhot wong pekar miskin ben ayo, konangan wong pekar miskin ayo pacari jumrana akhirnya santai aku mengajak gus jasa kosong di kebun wahum utali pendeta punya tahta satu nadu ke sendiri liri-liri aku bandar-bandar berkenaan wong maksudnya pokok liri-liri Allah ya tuhulan maha yang terang lepku yang tepun aliyah mati naiki alaikum yang atas sesi wakabah miskinan sopoh suci aja nganti ana meskin siji sing melu-melu mati hmm. kaya mekakat niku nganti aja nganti klebon meskin siji aja hmm. ya raja lan kaya puja lan sapa taun ala arjeni atase nulak wong fakir meskin Kau diri nasi kuasa rumah sana, bisa nulak wong cacir miskin angen-angen nih sebuah dalam kutub dan tamane sebuahnya salam maro Allah mengkonalikannya denger di sebuah asad di jannah yang kebunane berarti wakosong wakosong wakosong wakosong wakosong wakosong Kalu ketemu ucap sopo ashabu jannah. Inna lagolun. Itu tadi ini kekurangan kape. Sasar kape. Dan Dari makhlu makrumun. Dari dari kita makrumun itu kalingan. Tentean. Gawai-gawai. Seperti ngarang-ngarangi. Tekane wong kekil. Niki kita kecah kurang berbicara seperti muslim yang jadi taringnya kecekatan rizki dari Allah kita namut-namut sebagian harga benda mereka ha'el wong kakir meskin jadi wajib sehingga malah panjenengan boleh wong pekerni itu Iki nek wong pecer wis ten wis mabok mati wae payah sampean. Hmm. Nek wong pecer mek mah aja gelem juga iku oh, ben pacane ora oh, ada. Nek payah. Hmm. Mulane pun pecer mesten isi ana sing gelem nampa sampean perlu ate. Mulane kanjen Nabi ngantos mendika Mereka akan datang umat Islam sing sugih suke sing diparing kecekatan. Antara sipun hati sipun dan hati. Hasinu anwa'alakum bizzakati. Siti khatus ngatan. Nomor kali, hasinu anwa'alakum bizzakati. Bentani jodoh harta bendamu itu dijogo di zakat keadaan ngecek ke zakat jadi zakat itu sampai ngerindungi awet rizki yang ditempo itu nanti tutup nisab Nek dikani ngerizki, nangin dulu nganti sana, sob. Disedekai. Disedekai. sepeda itu gantung benteng ini. Nah, sebagai tanda syukur, nak disyukuri, malah saya tambah. Nikmat paringannya Allah nak disyukuri, dan jadi dikurangi, dan jadi ditambahi. Kecoba, dungannya kakir miskin. Bunda saya rasul, gue terang Gusti Allah itu nugasake malaikat. Jadi pun sering kula aturke. Gusti Allah nugasake malaikat loro. Saben esok mandat. Sore munggah. Tugasnya malaikat mau dungo. Sing setinggal, kirmane kepeda. Allahumma anfit mumfitan kholata. Allahumma anfit mumfitan kholata. Ya Allah kesi, tiang-tiang sukesin kira-kira, dan jenengan cari gantos. Anjir malaikat sing suci wis Jadi sing nomor loro ngene. Allahumma antik munsikan dalaka. Allahumma antik munsikan dalaka. Ya Allah Gusti, wong sing kese masjid-masjid sampean tuntas. Itu mana nata niku. Jadi sing breh dan misalnya sing benar semedit kanombes nah niki ya tadi iki kanggo awak kita dhewe-dhewe dok menawa diparingi rezeki yang benar rezeki yang halal sampean perlu ate sedekah nak turun kewajiban zakat di zakat tidak wis ketinungan wajib zakat niki ya jadi kusya Allah itu merahno kadang-kadang langsung lewat jauh Quran katus ngeten iki nyerita ake wong masjid ana kadang lewat kanjen nabi lewat jauh hati sipun ya sebatas rizki yang dipuntaring ake ini benar-benar rizki yang halal kita mantang ake kandungi jajah datang Allah. Ini kebenak ini kan. Para al-satuhun. Nanti kau sepasang jadi pilihannya kaum. Caranya kiai ini. Para al-satuhun. Nanti kau sepawang sing jadi pilihannya pimpinan masyarakat. Caranya sing pinter. barang ngerti joko krom kokroman kan rundi ngane sing ra bener kepengen ngaling-ngalingi yang kader miskin terus sing pimpinan ini badane ngerti kokrom Alam ma'atul lakum apa durung ngomong insun ring sira kabeh aku wis muni. Lawala tu sakti ku ndak iya. Ayo, Agus Yang 就没得打开西罗大殿，甚至马上就到不要西罗大殿，老了都杀几乎，还有这这这，嗯，啊，我是看到不要再来，我忙我把他当成了困难，哪样哪样的，那些给我们搞的那些人，在在那地无量道路。 Pada mengucap syata kaum Subhana Rabbina Inna kunna jahimin Subhana Rabbina Maha suci pengeran insun Inna kunna jahimin Satu kula Kunna anak kita jahimin Kulang jahim kapeh kok ngadi ngalang-ngalangi hae wong pekel iki kedoyan diakui nah, ini ki carane bahasa Arab dan go ngibarat nek tobat ngono Sakit jantan manut niki subhana rabbina inna kunna zalimin utawi niru tasbe nabi لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أتاري كمانه بحجان نالك تبتت ذربتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Iku sing wangan Quran. ana sing kiwana para mati nabi niku eh, macam-macam Jadi nabi mulang mengenai kita istighfar sing kanggo tobat sing kelem maca esok sore gak bakal mlebu neraka اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تكبرك استغفار كان نبي كان نبي سبنسو ما أصنعكم saben sore maos niku kanjeng Nabi ngendika sing kalem maca iki tak ketututan malaikat Azrael tetta pasti suarga mboten insyaallah pasti suarga sing ngendika kanjeng Nabi pasti suarga nah iku istighfar kanjeng Nabi kawitane Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sanatu atu ulaka bini ma'jika wa atu ubiyan bi safili fa inna ura yakuru zuruba illa anda pun apa ini? kita wajah kejindu นี่เป็นตัวอย่างไงเราก็ตูที่อาจารย์นานกาวิจารณ์ให้เอาละอุ้มมาอันจารตีก็กาวิจารณ์เนี่ยก็มีแรกแล้วก็จะกันในเชิงกัดว่าบริษัทอะไรเลยมานี่ยเลยมาจากสปีสานเสรสปีสานงานจบนามาเรกสปีสานก็จะในชื่อผู้สปีสานนี่คือไหนก็ pas darma jaiku malaikat Azrael kok teka tenan dinas suarga ulangan Quran penonton ulangan hadis penonton cantun nama laki nanti kadang-kadang kerasa rosos nah, nah. Ini perlu akhirnya. saat bala badr mana jadi ya kalangan tak jadi mengerti salah itu pun sulungan itu pun kepun itu pun saat bala membaca baca tentang tuhan jatuh sebagian kau mana jadi yang ada sebagian lainnya Ya dalam bangunan, halai kaya itu, kaya itu, dan setiap macam kaya itu. Loh, aku tuh jarang eh. ya. Masa main gitu ya, gue tuh ngomong gitu. Aja wanda itu nangan wong petek, gimana kamu? Ayo, ayo, saya satu ucu ngomong Ayo, saya marah itu ke kere rak muka. Gimana kalau kejaran jantai? Mengawal poker muka si Wiki, emang eh, kejaran melantai kabel kopong. Kalau kejaran muka satu kaum ยาวัยานาเจือชื่อราต่อชื่อราต่อินนาอุนนาต่อวีนสายจูติต่อต่อวีนก็จะเกิดวาจัดก็จะชาชาร์อาชาร์ปุนาอันยุบติลานาคอยรำมินามุกมุกตรงนั้นกิตต์มีจอยกิตต์ kalau ranceng langgang ada isyong kerja. Muka-muka dicari ke syu'el orang. Ketokat itu. Minha sangking jannah. Inna ila rabbina rahibun. Saat itu kita datang pengeran rahibun ku teman. Rahibun itu ke teman. Terus akhirnya itu kebat itu. Ah. Bacanya nerang akhirnya. kristiane penduduk sing kitane kebon endah kepengen undu-unduan ngalang-ngalangi beker meskin akhirnya hangus malah ora kumanan siti-siti di termasuk ajat kajalika apa yang ajat al-ajat utali sekso. wong-wong sing kenulayane gawe Gusti Allah pasti disiksa. Siksa dunia namun mutul ngoten tak dikotong. Wala azabul akhirati akbar. Saya tidak bisa sampai sepi nanti amat akbar itu luwe agung. Itu dia ngopo-ngopo nak dibandingkan dengan siksa akhirat. iki ditujokake karo wong kabeh ning kanggone wong Islam dadi peringatan laukan ya'lamuna Dibare ono sapa wong kafir ya lamun aja ngerti azab Allah tentu rasa saya ini melanggar. Anda ini jangan melanggar, sebabnya orang ngerti. Wes dikon gawe kandhane ning gerak percaya. Lah kita umat Islam aja tiru-tiru wong wong sing kafir-kafir kaya ngono itu. Jadi kita umat Islam supaya ngatas-ngatas. Nah, ada riwayat-riwayat sing ngapai ake awak kita pikir lakonin. Nah, ana riwayat-riwayat sing rusak, rakyat kita, kita sendiri. Hmm, jadi, jadi benar-benar langkah kita sampai sekecil, sampai sekecil, wonten perubahan. Itu keterangan riwayat wong medit. terus nerangake Gusti Allah kanggone wong-wong sing takwa. Nah, wong sing takwa wae iki sempre. Dene sampun kula aturake wonten sekawan cita-cita mutakin sabar ngalah beriman loman Bila langsung lima sabar, ngalah, beriman, leman. Ini orang sing takwa. Jadi orang takwa itu mesti leman. Eh, tapi kelemanannya orang saiki, dari yang sakit, nandingi, para sahabat. Ya. langgang-langgang sing pun disekseni dening kanjeng Nabi lemane pun contohnya aku bakal sidik nyali kewenten terang mokah kanjeng Nabi ngomong-ngomong Iki dunia orang Yahudi jatata-tata Apa merangi kita orang Islam kulit niatase sukane lawan. Sukane lawan wis cukup nganti ewen. Jaman durung ana senjatane. Tak umumake secara umum siapa sing kepengen dirmahake bandane kanggo menjadani sukarelawan. Yeah. Dan itu harus sahabat-sahabat yang suki-suki. Abdurrahman bin Auf. Petang Ebu Dirhan. Petang Ebu Dirhan. Padahal saat Dirhan bila-bila berjadinya rongatus. Peng Petang Ebu sa Saidina Osman langsung duit sepuluh ewu dinar. sa dinar itu pecahan gram. Sepuluh ewu dinar. Untane telung atus. Jarane seket. Hmm. Setar kering aja nabi. Saidina Umar. Baca-baca mulai. Dua cak teti ditaro. Sing setaro disetarke. Bawa duit nang sapu tangan. Apa ku Umar Artok. Pira. Setale sangking hak milik kula. Ya, sekarang. Ditambah. You nalika sebagai entah ke Syedina Umar di Tandang Nabi hati yang rentet aku wani entah separuh Coba aku datar sedikit gadang-gadang di Nabi Ana Madinah Tussaka wa Abu Dhabrim Babura. Aku kudane Luman, aku datar Lawange, wani pihi rasuki. Sayyidina Umar berantak. Nanti berantak, Abu Bakar melepet. Ya Rasulullah, ini kandai entak perangkat. Perangkat put. Apa itu kan? Abu Bakar. Harta. Pira. Griya buat jelas. Griya hmm. buat jelas. Saya tidak ubah terus semangat semangat. kuat aku melawan aku dapat. Aku separuh, aku senekat. Nanti di perangkat saya tanggung nanti. Aku bakar. Kalau keluar kamu, Bagaimana? Ini kumangkan urusannya Kristi Allah. Hmm. Jadi, nah ini kita yang baca nganjuri sampai dapat Kaya Saya juga bakar orang-orang wani. Aku orang wani. Nek lo peci peci lima ngewu antem. Kakek-kakek. Oke, namun nganjur aku jenengan. Nek lo peci mesin, anak peci mengok. Ibu peci. Nek bundet itu ngambil keluang, atau sing bundet bundet, ora oh, usah bundet. Nah, kita ngomong baleng, nek ngambil rakan jenengan, nyuruh aku bakat, kulam betul bagi. Nah, ala eh, eke wera sembrotu, eh, kapur wari dong. Sepuluh persen mawan, sampai nafik. Ya, sampai sedekah sepuluh persen, itu pun nafik. Nek dipe sampeyan namung sewu rupiah, ya sepuluh persen dari satu rupiah wani. Duitnya sampeyan sepuluh hewu, sandang sedekah serup sewu lantun. Nek dipe sampeyan satu sewu, sedekah sepuluh hewu, dipaksa wani. Wani. Tapi nak cerita sandang sepuluh juta. Seteka sejuta. Perenggaruan. Nah, mulanya latihan. Mulai alat. Rupiahan. Ewan, belang ewu, lima ewu ni pun. Dimaksa, innalil mutaqina bejan mawan. Ini keterangannya panjang. Innalil mutaqina inda rabbihim jannah inna'in. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين